أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser. نشيد الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 Mi smo u zadnja dva navrata govorili o srdi sehva ili srdi zaborava i time smo završili pitanja koja se tiču sehni sežde, osim što nam je ostalo nekoliko pitanja da nismo spominjali, a koja su svakako vrijedna da se spomenu kada je u pitanju sežda sehva ili sežda zaborava. Kazali smo mi put da je nama najčešći obred u islamu i najbitniji obred u islamu, kako kaže poslani sallallahu alaihi wa sallame, da je islam glavna stvar Rasul Amri al-Islam wa amuduhu salah a njegov stub na kome leži je namaz i kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bi ima Mahmud u svome musnedu as salatu khairu maudu' namaz je najbolja stvar najbolja tematika o kojoj se može govoriti zbog vrijednosti namaza u islamu a nema sumnje da je e, sežda sehva, sežda sehva ili sužudu sehu vezana za namaz i za popunjavanje krnjavosti koje su se desile u namazu pa s toga ili od otuda potiče vrijedno sehvi sežde prvo pitanje koga su spominjali islamski učenjaci jeste ako čovjek zaboravi seđdu sehva. Zaboravio nešto namazu, pa zaboravio da učini šta i seđdu sehva. I to se desi. To se dešava, znači često. Kako će postupiti? Čovjek zaboravio prvi tešehu. I ustao. Na treći rećan. Kazali smo, će se vraćati? Neće. Neće. Ostaje kako jeste i završava svoj namaz. A međutim, nakon toga zaboravi sve i preselam na kraju normalno. Ako se sjeti odmah nakon selama, učinit će tada šta? Sehu se, odmah. Vuđuben mora učiniti sehu se. Sehu, uh, sehu mora učiniti. Iako se okrenuo, možda predao je selam i ustao, krenuo i na sred džamije sjeti. Okrene se i tu učini šta dvije, sežde gdje je. Jer je poslanik sallallahu sveme u hadisu Zul Jedejna pričao sa sahabima, tako odšao do jednog panja, pa se raslonio, pa niko se nije obraćao, Ebu Bekr i Omar su bilo u dušu, svi su šutali. Pa je upitao Zul Jedejn, kasurati sala em nesite ja Rasulullah je li namaz se skratio ili si to zaboravio Allah poznete šta je ali pogledajte Zuli Lina kako pita a kasurati sala em nesite jesi li Allah poznete je skratio namaz ili se eventualno zaboravio skraćivanje namaza je šarijetski propis a je li zaboravio šarijetski propis nije to je od čovjeka ali tako pa je opravdao poslanika sa osvijem da bi to mogao biti prvo šta? Šarijski propis, pa eventualno onda, ako nije to, onda si vjerovatno Allaho poslanik šta? Smet, to je zaboravio. To je edeb pri čemu? Ne mogu reći, Allaho poslanik je zaboravio. A međutim, vidimo kako je Afa Allahu an kalima je zin Allah ti je oprostio zato što si im dozvolio. Kaže Allah u Kur'an. je rekao, zato što si im dozvolio, Allah ti je oprostio. Prvo kaže, oprostio ti Allah zato što se dozvore. Pa je dao prednost oprostu, znači, nad... Nad... Nad greškom. Navodno, uslovno, kažemo, ili greškom. Ili previd. Pa kaže, Allahu anke, Allah ti je oprostio to što si im dozvore. Dobro. Ovo je, znači, sežda sehva za onoga ko zaboravi da učini sreždu sehva. I ovako će učiniti ako je vrijeme između završetka namaza i sežde sehva kratko. Znači ako nije nešto suviše dugo, no međutim ako je čovjek izišao iz džamije, otišao obavio kakav posao, hodao po trgovini, šetao, došao u kući i pred drugo namasko vrijeme se sjeća da je zaboravio šta? Seždu sehva. Onda je neće više činiti. Jer je prošlo vrijeme njeno. Prošlo njeno vrijeme, nije više ni na mjestu gdje čini, niti je blizu namaza, znači praviti veliki ovaj period e, razlog ili toga pa je neće ponovo neće ponovo činiti drugo pitanje čovjek zaboravio seždu sve i počeo da klanja drugi namaz u isto vrijeme spaja podne i i kindije na podne je zaboravio šta da je pogriješio i da treba učiniti seždu sehva. Ostavio da kaže na prvom rekiatu, na ruku, da kaže Subhana Rabbi al-A'la. Ili Subhana Rabbi al-Azim. Nije biti. Na seždu na ruku. Šta god. I sjeti, završio podne i počne sa ikindijom. I završi ikindiju i onda sjeti da nije učinio šta. Seždu sehva na prvom namazu. Učinit će kada završi namaz. Jer je on još uvijek šta? uvijek to vrijeme sežde. U tom je namaskom vremenu, znači bliže je samog namaza, nije se desio veliki period između toga, pa će učiniti seždu sehva li bihqa i mahallihi, kako kaže učenjaci, jer je to još uvijek vrijeme, znači gdje se može učiniti se, sežda sehva. Treće pitanje, čovjek zakasnio na namaz. Zakasnio na namazu pa zaboravi pa preselami sa imamom imam preselamio i on sa njim preselamio nikad čovjek ne kasni i onda bilo mu neobično da on treba šta nešto da da ne klanjamo može se i to desiti, tako sa Sejdi Lunu Sejib kaže 40 godina sam klanjao u džematu nikada me nije prošao namaz u džematu 40 godina i nikada nisam gledao u vratove ljudi uvijek sam klanjao u prvom safu. U mene je bio jedan komšija dok sam studirao, znači, on je mogao preskočiti sa svoga balkona na džamiju skočiti. Tako je bio blizu. Nikada ga nisam vidio, znači da je stigao na prvi rekao. Znači, kad sam, ga, kad sam se god okrenuo, on je naklanjavao nešto. Znači, kuća uz kuću. Ezan znači da si gluh i te iz Tako su jaki, znači zvuči sve, no međutim stalno i uvijek, uvijek čovjeka. Za razliku sve da imamo sejba koji je 40 godina šta u, u prvom stanu. Ljudi se razlikuju, je tako? Uglavnom, ako čovjek zakasni pa preselani sa imamom, kaže jedno kodano, sam je mogli u drugom tomu na 42. strani, ustaće i upotpuniti svoj namaz. Potom će učiniti seče. Kada? Prije posle salama. Molim? Posle. Ima drugo mišljenje. Znači da budemo da se složili. Jer muslimani su se složili da se neće složiti. Ovaj put je koncentrat. Ovaj put je koncentrat. Znači, posle je šta? Posle je salama, jesu. Kao čovjek koji kanja sam za sebe. Je u redu? Kad je čovjek klanjao sam za sebe, podne, i presjela mi na drugom rekatu i ustane još dva rekiata klanja, kad ću učiniti sežda hađe? Poslije selama. E, govorili smo poslije selama. Isto tako i za imama. Došao si za kasnije ono dva rekiata, na rekat imam preselamio, ti preselamio, i onda te neko pred tebe, ovaj, pozorite, treba šta? Naklanjati još jedan rekat. Ti ustaneš, i naklanjaš taj rekiat i učiniš sežda, sežda kada? poslije selam. I to se dešava, tako. Već četvrto pitanje. Ako se klanjaču sastavi više razloga, napravi više greški zbog kojih treba činiti sebi. I to se dešava, tako. Ponekad na svakom rekiatu ima ponešto. ako se sastane, govorili smo ako se sastane više greški, da će klanjač učiniti koliko će se sežde. Yes. Jedno, tako. To smo govorili, jesmo. Jesmo, tako. Dovoljno je, znači jedna ne mora ponavljati više sehvi sežde. A to što smo kazali da je hadis koji kaže li kulli sehvin seždetan baji. Rekao je šeha Albani da je Hasan, no vidjeti kaže imame Neovi i drugi, kažu da je hadis ma'lul, da ima znači skriveni mahana u sebi. A i kazali smo kada bio vjerodostojan šta bi to značilo? Svaka greška dovoljno su je šta dvije sežde. Pa koliko god je šaka bilo dovoljno dvije sežde. No međutim napravio čovjek jednu seždu, napravio jednu grešku koja se za koju treba sehi sežda prije salama i napravio drugu grešku za koju treba sehi sežda šta? Posle salama. Šta će šta da? Mm. onda posle prvog selama, tako smo se dimili, tako? <laughs> Ako radiš posle desnog selama, onda si na sredini. Dobro. Rekli smo da je posle desnog selama hanefijsko mišljenje da se pravi, a da to znači po mezihebu je tako, a nije prešeno u u uh, e, adisna poslanika sa osam da je tako činio. U svakom slučaju. Čovjek postavio, zaboravio prvi tešehud. A nije klanjao, nije ovaj prvi tešehud nije sjedio, nego odmah ustao i to je učinio na prvom rekiatu. A na drugom rekiatu učinio dva rukua. Učinio jedan rukov, pa se digao, rekao sam je Allahu li mehamide, pa počeo, počeo ušto onu du, dugu, onu dovu posle rukua, pa se spetljao, pa se zbunio i učinio još jedan ruku. I digne se, onda sjeti da je drugi i na kraju namaza sada ima šta. Sehvi sada trebamo prije, a trebamo posle sa, a ne smije nego jednu. Ne smije nego jednu, a nema koga piti tako u namazu nemaš koga pitati, nego si primitljen da uradiš jedno dvoje. Kad će učiniti sebi? Kad god uradi. Učiniti seždu poslije selama. Učinit će seždu, kaže učinjaci, učinit će seždu poslije selama. No međutim, čovjek zaboravi na prvom rekiatu da kaže Subhana Rabbi El Azim na ruku i zaboravi da kaže na drugom rekiatu Subhana Rabbi El E'ala Zato treba sežda prije stanama. I dovoljna je jedna sežda. Mislimo kad jedna, mislimo na dva puta, jer to je jedna sehni sežda, tako bi. I na trećem rekiatu zaboravi ili na trećem rekiatu učini, na primjer, dva rukua. Pa sada ima, treba mu sehni sežda prije i treba mu postoji salama. Kazao sam, može nego jedna. Pa kažu učinjaci, ovdje ide a to što je napravio dvije greške koje povlače za sobom sehri seždu prije selama, bit će jači, ovaj, bit će jača sežda prije selama. Poučeni samo prije selama. Poučeni samo prije selama. Neki kažu učenjaci bit će jače ono, ona prva greška. Po njoj će se ramati. Čovjek na prvom rekiatu na seždi zaboravio da kaže Subhana rabijela. A na drugom ili na trećem, ili na četvrtom rekiatu, dodao jedan ruku. Pa šta je prvo bilo? Zaborav da izgovori, subhane rabbi el a'la, a to povlači seždu prije salama. Pa kaže, to će biti, to će biti jače. Neki kažu kada se sastanu dvije stvari takve činit će seždu prije selama zato što je upotpunjavanje namaza i onoga što je ostalo preće u namazu nego šta? Van namaza. Jer kad učiniš dvije sehvi sežde, prije salama, jesi još uvijek u namazu? Jesi. A kad učiniš dvije sehvi sežde posle salama, jesi uvijek u namazu? Jesi još uvijek iz namazu? Pa je kaže bolje šta upotpuniti? Namaz u namazu nego van namaza. I to je jako mišljenje u Hambelijskoj i Malikijskoj pravnoj školi. To je znači jako mišljenje u ove dvije pravne škole. Peto, je peto pitanje? Jes, šalo da je. Čovjek zakasnio namaz i stigao imama, a on obavlja sehri sebi. Ha? Zakasnio i ušao u džamiju i našao imama ovo na sehi sežde. Poslanik sallallahu kaže kada zateknete imama a i da zateknemo imam tasnau kema yasnau imam Kada dođete u džamiju, nađete imama u određenom u određenoj pozi, ili na određenom rupnu, činite kao što čini imam. Kako god dođeš, našao si mama na ruku, učini ruku. Imam na sežde, čini sežde. Imam na tešehudu, na tešehudu. Odma činiš kako šta čini imam. Ti došao u džamiju, zatekao imama da čini sehudu sežde. Prvo, ako je sehvi sežda poslije selama, nećeš pristupati. Zato što imam šta? Zato što imam van selama. Ne, van namaz. Zato što imam, imam van, kazali smo da selamom izlazi čega iz namaz. I ostala još sehvi sežda poslije toga da bude jer gamen mi šeifan poniženje šeitan, ono nije izišao u stari zamanda, pa neće čovjek nikako šta pristup, neće se zvijer, nije išao nama gotovo, je kao da je završen šta, kao da je završen nas. Znači, iako je stigao i mama na sežici, neće pristupati za njih. A ako ga je stigao na sehni sežici prije selama, prije selama, učinit će sa njim sve i seždu i potom će šta? Upotpuniti svoj namaz. Kad međutim stigao imama, nije na prvoj, nego na drugoj seždu. A on ovaj učinio jednu i digao glavu, čini drugu. I on sa njim učinio drugu. I imam digao se i kaže, salamu alaikum, rahmatullahi, salamu alaikum, rahmatullahi. Šta će on raditi? On će učiniti još jednu seždu, koju je šta? Propustio. I onda će nastaviti i upotpuniti svoj namaz, jer poslanik sa osrame kaže što signete kanjajte, a što vas promaši, ostavite. Šesto pitanje. Imam ne smatra da, da je određena stvar da povlači za sobom seđdu sahva ili seđdu, seđdu obaveze, seđdu zaborava ne smatra po mezhebu njegovom ili po njegovom mišljenju, njegovom ištihadu, ne vidi da je to šta obaveza. A muktedija vidi. A muktedija vidi. Na primjer, poznato je u šafijskoj pravnoj školi da je prvi tešehud sunnet. A zbog sunneta ne treba šta? Sežda. Sežda, to smo kazali, tako? Da je ispravno mišljenje da zbog sunneta ne treba sežda. Pa tebi došao i klanjati šafija a ti iza njega zavriženi hambelija ili hanefija. Nećeš nego po svala ne sad. Ali zapalo da tkanja šafe, ne možeš birati. I sada ostavi prvi tešehud zaboravi, kaže salamu alaikum wa rahmatullahi, salamu alaikum. Ni, ni se ni sežde ni prije, ni postoje salama nikako. Šta je to hoće, kaže ja ovako. Šta će čovjek uraditi koji je iza njega? A smatra, znači da je vađib da učini šta? desni se da ostavio vađiv, od vađiva namaz. Jel će činiti sežde, ili ili će ubeđivati mama? Neće se nijedno. Neće se nijedno. Neće se nijedno. Neće ništa. On je dužan da sledi mama. Neće se odvajati od imama zato što je pristalo za imamom i kako imam završi nama, završit će i on. Jer to su pitanje gdje postoji šta? Spašnosti. Zilaženje. To je pitanje štihada, razilaženje tako da neće znači ovaj on je obavezan da slijedi imam on je obavezan da slijedi da slijedi imam sedmo pitanje čovjek učinio sehvi seždu i nakon sehvi sežde pogriješio može li biti čovjek učini dvije sehvi sežde i ustane na, rek, na peti rečaj nešto se zbunio ne zna šta je, kako je I učinio tri sehri sežde. Učinio dvije i sjeo i ono još jednu. Ležali. Znači pogriješio je kada? Posnije sehri sežde. Ili kada prvo selam na, na lijevu stranu. Šta će čovjek uraditi koji je pogriješio nakon sehri sežde? Čovjek koji je pogriješio nakon sehri sežde, ako je ustao, vrati se nazad, gdje su svoje prvobitno stanje, tamo gdje je bilo tešehu, i nakon toga preselanje. I nema šta. Nema gdje, i namaz mu je ispravan. Namaz mu je šta? Ispravan. Pazite, ima razlog kažemo namaz mu je ispravan i namaz mu je primljen. Jel mu je namaz primljen, to zna samo Allah. A namaz mu je ispravan, to uđe munafik i klanja mi ne znamo da je menadžik klanja. Što ćemo kazati? Namaz je? A namaz je primjen? Allah. To je samo Allah. Se barek o Pa razlika je namaz je ispravni, namaz je primjen. Sješće obaviti pa mu je namaz primjen i ispravan. Ispravan. Namaz mu je ispravan. Osmo, čovjek počeo da planja namaz i nije nikako donio početni tekbir. Nešto se punio, samo u namaz ušao bez početnog tekbira. I počeo uči subhanak prema fatihi i sjeti se da nikako nije donio šta početni tekbir. I onda kaže Allahu Subhanak Allahumma I počne namaz iz početka. Kada će činiti sehi sve? Neće nikako. Neće nikako činiti sehi u nije nikako ni bio ono, ono što on uradio, što učio, to je dala inšala će imati nagradu za dovuš je učio, ali nije bio u namaz Nije bio u namaz Jer se u namaz ulazi početnim tekvirom. Kazali smo, tekvir je šta? Šta je tekvir? Da digneš ruke da kažeš Allahu Ekber. Da kažem Allahu Ekber. Znači nije tekbir dizanje ruku nego je tekbir da kažemo Allahu Ekber, i time se ulazi u namaz. I time se šta ulazi u namaz? Ne ulazi se nije tomu namaz. Kad bi čovjek zanijetio, stao je zanijetio, rekao na ovaj tonu sali, zanijetio, donio nijet riječima, iako ne treba nije donosi riječima, nego srcem se donosi nijet, ali eto, čovjek zanijetio riječima i srcem, i nekoga pozove, on se okrene i odgovori, je li griješa? Hmm. Dok to isto ne smije učiniti kada je šta? tekbir do tog namaza. Znači, tekbir je riječ Allahu Ekber. Pa čovjek kada kazao ovako, Allahu Ekber i svezao ruke, odmah mu je namaz šta? Ispravno, nije, ostavio je sunnet, jer je dizanje ruku sunnet, o tome smo govorili prošli. Znači, u takvom stanju čovjek neće nikako činiti sehni sežde, jer u stvari ulazi u namaz čime? Tekbirom, a on nije donio tekbir nikako. Dobro. Imam ustao na peti rekat i čovjek dolazi i pristaje za imamu. Taj rekat je šta? Dodat? Računao se taj rekat imamu i muktedijama. Ne računa, on je dodatak, ne smije biti tu. No međutim, ovaj, muktedije nisu ovaj, nisu znali, obavijestao imama, imam se digao i oni se digli za njim, i čovjek prilazi za, i pristaje za imamom koji klanja nešto što u stvari nije šta od namaza. Smim ja pristupiti za njim. To što on klanja šta nije opće od, od namaza, to je dodao od sebe. To je batil, to je šta? Neispravno. I ja sad trebam pristupati za njim. Ako pristupim i ako mi je ispravno pristupanje, da li ću računati taj rekat koji sam pristupio za njim? Koga on šta? Dodao im neće. Ispravno je mišljenje da čovjek može prići pre, uglavnom to čovjek ne zna. Uglavnom to šta? Ne zna, teško je to znati. A i kada bi znao, on će prići i pristupiti za imamo. Je u redu? Pri, pristupit će za imamo, jer je to taj rekat je viša kod imama, je viša kod njega? Nije to njegov prvi rekat, on je došao na prvi. Tako da taj višak biva za imama i za druge koji su sa imamom, a nikako za njega koji je znači stigao na čisto taj šta? Na čisto taj rekat. Pa će taj rekat njemu računati i neće, nego će klanjati samo mimo toga još tri. Znači računje se taj još tri, tako četiri i biva na takav način mu biva potpunjen namaz. Deseto pitanje, zadnje pitanje. Ako muktedija preselani prije imama i zaborava. Sjedi, sap, i na tešehu da nešto mu imamu odulio i on zaboravi i preselani šta? Desno i lijevo. On je dužan samo u tom momentu da se vrati u namaz, da nije ti porao šta? Namaz, da se vrati u namaz, i neće nakon selama činiti šta sehvi sežde ako je počeo sa imamom namaz od početka ako je počeo znači prvog rekiata sa imamom sada ne mora činiti sehvi sežde no međutim ako je bio mesbu to jeste da je bio preteknut odnosno zakasnio je na namaz jedan ili više rekiata vratit će se znači svojim nijetom u namaz pa kada imam preselami on će ustati naklonjeti ono što mu je ostalo potom će učiniti sehli seđdu zbog greške koju je učinio i činit će sehli seđdu kada? Posljedno. Posljedno. Jesu. Činit će sehli seđdu posljedno su bila neka pitanja od prilike koja sam smatrao da su bitna. Mnogo je toga o čemu je nama još govorila situacija, no međutim o, o, ove situacije se ne mogu zaključiti do onoga što smo mi govorili, pa sam želio spomenuti samo znači ono što je ostalo čisto nerazjašnjeno, a, a druge situacije i greške koje čovjek napravi, vjerujem da može, znači na osnovu pravila koja su spominjali, koja su ono što samim im temije, da lahko može šta doći, znači do odgovora sebi da li da čini e, sebi i što prije ili postoje sa nama. Molim Allah se barak da sada da nas pouči našoj vjeri. Da nas pouči, profesima naše vjere, jer kaže poslani sa Losaneme, meni uridi Allahu bihi hajden i srkisku su din. Kome Allah želi dobro, da pouči profesima njegove vjere. I molim vas za ođel da nam učini konačni su džennete sa našim, sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam iskrenim dobrim išidima, dijem islam i duštvo Allahu ta'ala alam sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa i gdje Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija. ili na web portalu wwwkerser linkscom قوانا آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من